Ludadon oni ofte ligas al infanaggio, sed gian gravetson por plen cresculoi oni malpli ofte agnoscas. Tamen, esploroi montris, che ludado profunde efficas positive por mensa cae fisica sano, cre capabloi, cae ec inter homai rilatoi. Ne temas nur pri sportoi au video ludoi. Ludado povas esti aina activezzo, quiu metas vin en la nunon, ca instigas al gioio. Desegni, danci, tabu ludi, improvisi, ca iac raconti scherzoin. Ciui estas formoi de ludado, quiui povas ricigi la vivon. Citiui agadoi ne estas sensensae. Ili stimulas la cerbon, malpliigas stresson, cae plibonigas generalan bonfarton. Psychologoi argumentas, che ludado helpas che plen cresculoi evoluigu pli grandan creemon cae pensan flexeblon. Per ludado ni malcovras novain manieroin por solvi problemoin cae recte defias rigidezon en la ciutaga vivo. Exemple, parto preni en improvisae ludoi au arta creado povas conduci al fresha ideoi, kiu utilas ancao en laboreioi cae ciutagae situatioi. Ludado havas signifon ancau en inter homai rilatoi. Ludema conduto helpas construi profundain cae sincerain ligoin inter amigoi, collegoi, cae ec familianoi. Humur plenae momentoi plibonigas comunicadon cae fortigas fidon. Ciel plen cresculoi, ni ofte trovas nin captitae en rutinae devoi sed preni tempon por ludi kun aliuloi, povas reakigi energion kaj felicion alia grava avantaĝo de ludado estas gia kapablo malpliigi streson Ciam ni plonĝas en aktivadon kiu donas plezuron kaj senzorgigon la cerbo liberigas endorfinojn la felic hormonojn kiu helpas trankviligi nin kaj plibonigi humoron bedaurinde, multae plencresculoi sentas sin culpae pri dedicado de tempo al ludado, vidante tion kiel tempo perdon. Sed tio estas miscompreno. Ludi ne estas luxo, sed necesso. Gi nutras nian psihon, cae helpas nin conservi emon cae intereson en la vivo. La secreto estas trovi formoin de ludado, kiwi harmonias cun via propra naturo ciu per sporto, musico, arto, au simple ridado con amicoi. Do memoru, ludado ne estas nur por infanoi. Prilabori la ludeman flancon de via vivo, povas igi vin pli felicia, pli sana, cae pli ligata alla mondo circa vi.